บุ๊กทูหกสิบเจ็ดสัพพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง pronomes possessivos dois แว่นตา os óculos เขาลืมแว่นตาของเขา Ele se esqueceu dos seus óculos เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน Onde é que ele deixou os seus óculos? นาฬิกา O relógio นาฬิกาของเขาเสีย O seu relógio está quebrado นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง O relógio está pendurado na parede หนังสือเดินทาง O passaporte เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย Ele perdeu o seu passaporte แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน Onde é que ele guarda o seu passaporte? วกเขา ของพวกเขา ela sua seu suas seus เด็กๆ หาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ As crianças não podem encontrar os seus pais. แต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว Mas ali vêm os seus pais. คุณ ของคุณ eles sua seu suas seus การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณมิลเลอร์ Como foi a sua viagem, Sr. Müller? ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ Onde está a sua esposa, Sr. Müller? คุณของคุณ Elas, sua, seu, suas, seus. การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธ Como foi a sua viagem, Sra. Schmidt? สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธ Onde está o seu marido, senhora Schmidt?